Mūsų mieste barža padeda statyti namus. Ji pristatė stogus statomiems namams. Pasistengs sudėti stogus ant tinkamų namų su krano pagalba.